Eta erran bezala, arren goel karrezket gaitzina jarregitzen dutugu goe ordezkai politikoek ilan, hala, kargialdi erditan giela eta bilantio bat egin ezagun aldi juntan idauze mendin, salheska euskal alkargoa eta siboko adaraz bihitzeran entinak, bina lehenik rönekarrik hiek ilan eh, herrian bilan bat egin ezagun, mea behi eta ikusten entinak hein bat sede abiatzen, zer bilan egiten duen. Uh, egin hontzimon, uh, eh, kontenuk uh, eh, jimetzide de ikustea eda osea. Uh, Sedik diteg, bon, uh, ba egin apoge pat hachik, uh, dira bizpara urt, uh, plantatzen gina erisa kolanak, eriza hegatza siro gina, zera emesht urt egin ikizan zera, ma gaizki egin ikizan duk, dira hoita hamar bat urte, eta gure sartzen zukia, eta bazterako hori barnen eh, desigiten ezitia, hori uh, eh, ara subvenzionen eserkatzen hasi gutuk, eta hori lanen egiten egutuk, kunten gutuk, uh, eh, irizoi, uh, salbatuk, uh, besteran uh, undara desiginen betzen. Mhm. Bestalde ohitaz dezagun eh, arbaia eskola behaz idauzen be heben behian eh, gila justoki eta murgiltze sistema plantan eman zuen diala bi urte ama eskolan, eh, zertan duzie? Bo, hen eh, ez gara ontsa ma marxatzen duk, unten gutuk eh, eskola joan eh, altzuk idauze mendiko eta sargiz eta osazeki. Bostedik uh, eh, juntatzen gutuk uh, eh, desidatzeko nora organizatzen dugun eskola hoi. Memento nuntza masatzen zikuk eta murgiltzo hie uh, eh, zepeila hartino haurak oro imersifin dutuk, uskaz haitutuk uh, haur zain gehatik eta zepeila hartino betik uskaz. Odin, uh, bon, nahi gina indar bat eman uh, guke uh, uska uh, betakik uh, Gago eta gutiko jante euskaz edela eta bon, nahi gutu sistema hortan aitzina hai, okunten gutuk, untso masatzen duk, mementun, eta geobardi e, bai ebai, indar egin horrez arteko eta nahi kunti epefoste uken, baina mementun oro hortan dutuk. Salbu, salbu, uh, uh, jiten azken urtin, edo hola, sepe eh, uh, kusin jiten bati, odin ez duk hainai, jamen abo mementun oro hartan diagena. Eta hor oh, hartzen zide, justoki murgiltze sistematik igandien hau joiek, aizago do hobek imaiten dira euska? Bai, euh, habo sentzuten di, eh, mena bon, geho esperientza handi, uh, handik, jakiteko uska manden dien ez, eh, bon, eh, alde garaiten, bai, uh, eh, lehebidunak handi bete karten dira, uska ez mentuz ikastorakoak bezan untxe maiten, mena hein bat untsa bai, etxane zomaitek entzuten biti habokin, eta eduizitak uh, eh, geagota habo entzuten bada, geagota habo emintzatzen ahaldela. Geo egin diage bai eh, uda huntan eh, ba, hor oeki, mena uh, aglomerazioneko uh, hausainte egibat egin diage udan, bakantzan den bai, hoi idauzen zia, eta bon, arakasta ederuk hendik, eh, jente paketa, etxeko paketek zaiduki uh, eh, haurak, eta hoi uh, eh, dudik nahi dira jentek geogota habo euskara eman mandezen ben haurek. Hala, hoi, haurtzaintek edo inganio guniantako, eta erramezalaaren euskal elkargoan aipatzea jungitin, ohitaztez lehen, lehen daka jordea ihitzala, euskaikilan jarrekitzeko, ohara eginik izan zunean Europan eta Madrilen bazela aitzinatze Euskan aldetik eta Euskal Alkargoan aldetik zer diate dagun, dagun aitzinatziak edo espeantzak? Ba, hor, eh, bon, batik ikusi ze, ze eginen dien antion kurtsurien delegazioan hortan, baina bon, guk eh, nahi batuk eh, sibuun bezaroi hausain gea bat plantatzen egituk uskai bus, eta bakotsak ben polan bardik uh, eh, hor aitzinat projetak eh, guko eboskatuko hau uh, eh, uh, hausangea horuskaz. Daigun konsei komunoteran edo ondukun subvenzionik batukeg uh, uska ebus uh, plantatzeko. Eta bestalde aspaldiko oharra da bai eh, desoreka bat badela e, barnekalde eta itxasbazteren hartin, eh, azken aldi, ebai descentralizazioaz gain aipatuik izan da sede habo, edo soz jabo inbertituik izan zera itxasbazterin, e, justoki sibeun barnekaldin izanki, e, zehudu izain. Ben, nizitek, euh, uh, etzitek baina bon, euh, talde horiek euh, galtatu tuti uh, oro eta behala elkiko tuti uh, rezultatak. Uh, lehen dakaiak uh, erandik eginen zila analitik hoi, eh, jakiteko nun sozak igoritzien, e bon, guk projetak montatu e tugunak hor sustengik izan tutuk, uh, e, izan dadin uh, kabare hiltzi, izan ataratzeko gela, izan ageria, izan dadin muze baskako antena hoi, eta osagari etxe hoike bai, mementun uh, ez, gutu planitzen, eh? geho badia egoan sede <laughs> paketa jurnazteko, badakiaik, ez dutuk batetan jurnazten, eh. Nik uh, eh, egia araiteko ez eh, Projeta parin batzia lagungoa baduk. Projeta interesen parin baduk. herri bat eta ne berga izaduk. E, projeta parin baduk. Eh, Egiten uh, dut laguntzea. Ezan da din de finanzazia se dutukoa. Uh, Zitak edu, baina bon, hoi uh, xifrik eta bon, galteginik izan duk behin baina habotan eta segurea errazu diegatatzea, mentuz estona duk izan den gutuk, ez dakia ba, bon, gero, behar dik erran eh, paketa badela kostaldina bai, eh, populationina haubea behar, behar dik erran eh, bai, ze, batitzak populationina hau behar, hemen, gero, hama hiru mila jende gutuk, baina, gero, beste polak, ez ditut, zomaipate konten, beste bai, bon bardikaren alkargoa hoi gazte dela, bueno, e, herri batetan eta bardika mandat part, eh, hor e, bi, bi da hamazazpin eh, plantatukutuk e, hamar terkomunalitateki, e, desbardin situazionik pola bat bestila, Hor e, zaituzi e, hi urtez apepres plain, kompetentzen jakiteko nura bazien plantatu eta, bon, Geo, bi mila hogi egin, oetutuk oi, erkitzen hastenko, eh? kusten nire gataratzen bezala, mandat hatxarin projeto egin lanzatu ginen, lehen lanak urhentzen e, nahi, eta bat beste programa bat giberetik e, e, mandata finitu beno lehen, espantxe daik, bi gela hoi, oso urhentu eta tekira, unguian bezala, unguiak eta Denboa plantatzeko. Siboko sede hanitz haipatutuzan, ez hatik eh, espartinen edo gune hoi, alde horteik zertan da? Eh hortan ez gutuk, uh, eh, ene sobe Agustin, eh, bon utzik izan behita uh, eta hoi behardik arabeste indar bat eman, uh, bon, badeg uh, referan bat hoi uh, duk lanin, eta geho bon, espartinen entreprizeke behardi uh, eh, bibilgat, eta heke behardi, heke galto bat eginkoa. Ez duk aiz, eh, hentako lan egitziz, benen bada galtoik horien, eh, ez duk egin nore behar duken, hortan ez gutu sobea oan abantzatuik, baina bon, uh, badia egin heimeste projet uh, plantatuik, ez gutuk hor uh, den Eta birrentzeko hoie bai, hein bat aipatuiki izan zuinan, Euskal Elkargoan talde politikoali baten sortzia, behaz bi sortuk dia, sumaitek benbia defendatzen, beste kritikatzen, bai, e, badin hilabete sumait hoi plantan jarrik dela, zer diozia? Be horrelak eh, elkargoak, eh, elkargoan dimensionik uh, otorizatzen dik taldik izan ditin, eta hoi normalki normalden bezala hon hartuik izan duk. Hoi e, egintia haitatututie langilik eta hoi urieta hontan eh, ustiat bit eh, batutien ben langilik eta hoi agarek lanena eko gutuk e, guk proposamenak eta hek estionik eta rapostik normalden bezala horako kargoa batetan ez duk hortaik arrungei bate Eztegoik aizki ikusten, normal ez da badak behartitzak eta demokrazian gutuk eta posibilitatea badok eta horten ez dut nik kestionek habokin ez dudaik bate ontsa masatuko dara. Bestela ne deja bazitia ez tabadak, zitia horro organizatuk, hori hobeki organizatututuk eta bakotxak beak bitaldek eman dien ben kusteko maniak, eta horra garek ez da badatik bai eh, projet ba handiazten eta goiti bustiatzen enetako. Eh? Urentzeko, azken hitz bat? Bai, Bai, azken hitz bat uh, elkargoan gainen uh, eh, ranen jatzer baita eta herrian gainen, bai. Elkargoan gainen uh, mentuz, uh, bon, gu, uh, xiberroko komunote okuminaiki, be, Ez da sekeran emeste lan eginen, eh, lan paket egin dia etxinetik eh, ez teatroena hiera, mena projet eh, paketetan laguntzen gitik elkarguak, bai agerria, bai kabare egin bezala hoi boskatuko jaik subvenzione important bat, bai ataratzeko gelan, bai azen bai hurren aldetik, ostiat alkargoa horten, horten laguntzeko. Eta geho herri herri herrian gainen, bon, arrinkuaduk uh, eh, bartugun gazte horik hebe nego nazi. Eh? Hoi, uh, ustiat, bakotsak behin herrin behar eh, bai kontsili, bai bartugun oak uh, algarek uh, eh, arrinku hortaz uh, ohartu. Gaztik, uduzitak somai pu heben bizitu. Gosho dira bizitzi uh, sibe eta nore bartugun heben ego nazi, bon, apartementu, arrozementu egitez, eh, eta bai, bai, inbia emaitez, eh, bai uskan aldetik, bai dantz aldetik, bai eh, kultura aldetik, hoikor egiten batug, junazten batug algareki, uduizita gaztik inbia dira heben egon. Eta bardeg, uh, eh, hor indar, indaregin, uh, be, gihon nortazioen amigatzeko, si botar nortazioen amigatzeko. Voilà. Hoi xede batera importante sibiuna uakar gareki amaiteko. Euskal Kanitz, horretaz da edaz, jenek errekik gynila idau mea eta Euskal Alkarguan lehen ordia.